الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبو دوسي donosim السلام على الله na Allahu poslanika Muhammeda عليه وسلم i zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je omogućio da se večeras ovdje okupimo i da nešto progovorimo o ovoj temi koja je već na najavljena. Ova tema sama po sebi osjetljiva, posebno u ovim vremenima kada mnogim muslimanskim društvima u svijetu, pa i ovdje kod nas, pojavljuju se neke stvari koje se vežu za samu vjeru islam. Dešavaju se neke stvari koje, nažalost, ne doprinose da se stvori lijepa slika u islamu. Postavlja se pitanje da li postoji preterivanje u vjeru da li, uopće, da se uopće može pretjerati u nje. I otkad to pretjerivanje je li datira, da li je ono prisutno samo u islamu ili i u drugim vjerama, odnosno među drugim sljedbenicima i drugih poslanika. Naravno, samo pretjerivanje u vjeri, ono je prisutno otkako ono je prisutan čovjek na zemlji od Adema Međutim, mi nećemo govoriti o tim vremenima, o vremenima u ranijim poslanicima. Govorit ćemo o pretjerivanju u islamu koje se nažalost ovaj, dešava među njegovim sredbenicima. Mi inače znamo da je islam vjera koja u svojim osnovama zagovara blagost, zagovara samilost, Islam je vjera koja je došla na ovaj svijet da obezbijedi prosperitet i sreću i blagostanje ljudima na ovom svijetu. Zato je poslanik Muhammed a.s. poslan kao milo svim svjetovima. Vama illa rahmetan lil a mi smo te samo kao milo svjetovima poslali. Inače, sredina i umjerenost su najistaknutije osobine vjernika. Samim tim, to su i najistaknutije osobine njegovih sredbenika, muslimana. Opet naglašavam da je da sam odabro da govorim o ovoj temi baš zbog toga što je u posljednje vrijeme mnoštvo, kažem, pojava, mnoštvo eh, razumijevanja islama koji narušavaju pravu sliku a baš idu u tu krajnost, odnosno pretjerivanje o kojem govorim. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala i tako smo vas učinili središnjom, odnosno umjerenom zajednicom, da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok. Sura al 143. aj. Stoga ćemo naći da naša vjera, naša lijepa vjera Islam, da nudi sredinu i umjerenost u svim aspektima ljudskog života. I ne samo to, nego upozorava na obje vrste zastranjivanja u vjeri. Znači, upozorava na pretjerivanje, odnosno pregonjenje u vjeri, prelaženje gornje granice i u vjeri, prelaženje donje granice. I jedno i drugo je pretjerivanje i zastranjivanje. Primjeri umjereni su primjeri središnosti naše vjere islama, islamske vjere su brojni i kažem obuhvataju sve segmente ljudskog života. Svi islamski propisi, ako malo razmislimo jel, o tim propisima, u stvari došli su u skladu sa istinom i pravilom. S obzirom da živimo u vremenu materializma, tehnološkog napretka, ja ću navesti primjer središnjosti islamskog puta u tom, znači, aspektu ljudskog života, kad je u pitanju materijalna strana. Znači, kada je u pitanju materija, ljudi su zaudjeli dvije krajnosti. Jedni su materiju, odnosno i metak, uzeli kao glavnu preokupaciju svog života. To su materijalisti. I oni su uzeli, znači, materiju za osnovni cilj u životu. I tako su zalutali. To su jevrijeji o kojima uzviše Allah u Koranu kaže i nađiše sigurno da više žude za životom od ostalih ljudi. Da više žude za životom na ovome svijetu od ostalih ljudi. Sura Bekra 96. aj. Znači oni su otišli jednu pravnost, židovi ili jevreji, vratili su za osnovu i to im je, to im je njihovo, znači, ova njihova smjernica u životu. U drugom kraju, s druge strane, pitanju materije otišli su kršeni, koji su sami sebi zabranili Božije blagodati, Allahove blagodati. I uveli su sebi monaštvo, isposništvo, kao novotariju, ono što im Allah nije naredio. Kaže uzvišen Allah onima, kaže, dok su monaštvo oni sami kao novotariju uveli, mi, im ga, mi ga nismo propisali u želji da steknu za zadovoljstvo. Sura Hadid 27. Aj. Islam, gledamo sada središnji put Islama, kada je u pitanju materija. Islam je zauzeo srednji put i sve mu dao pravo koje mu i pripada. I kaže na Allah subhanahu wa ta'ala i nastoj da time što ti Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu. Znači, e, islam nudi sredinu. I nastoj, znači, da time što ti Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udjel na ovome svijetu. Prvo se spominje onaj svijet jer on prioriti. Ali ne zaboravite ni svoj udjel na ovome svijetu. Ne zaboravite Allahove blagodat koju je Allah dao, radi vas isporio, to je vaše. Dalje kaže na Allah Đelešanu, ko je zabranio Allahove ukrase? koje je on za robove svoje stvorio i ukusna je. To je još, još znači, jedan od ajeta koji govori o tome da, da niko nema pravo da zabrani ni sam sebi ni drugome Allahove blagodati koje je stvorio svoje robove. S druge strane, Islam je zabranio prekomjernu ljubav i zaokupljenost materiju. Znači, dakle, dozvolio nam da imamo ovaj, i bogatstvo i da koristimo blagodati ovoga svijeta. Međutim, s druge strane, zabranimo nam je da to bude preokupacija u našem životu. To je druga krajnost, ono što čovjeku upropašta, ono što upropastilo e, jevreje, odnosno ono što upropaštava mnogi danas su i muslimani, da su materiju uzeli za sve božanstvo. Zato uzviše Allah kaže, ajd koji nas hodi ka, ka sredini, ka umjerenosti. Ne da nam da, da previše zavolimo materiju ovaj svijet. Pa kaže, dajte da život na ovome svijetu. I ništa drugo do igra, i razum, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje, i nadmetanje u imecima i brojem mjecima. Ako razmišljamo o životu, o ljudima, o njihovom ponašanju, vidjet ćemo da je to uistinu tako. Suština života, trka za imetkom, gdje ću zaraditi, gdje ću steći, kako ću kuću napraviti, kako ću auto kupiti, koliko ću sakupiti novca, gdje ću putovati i tako dalje. Igra i razlomka, crka. To je suština života. Kaže, primjer zato je biljeći raz poslije kiše oduševljava radnike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraj skršilo. A na onome svijetu je teška patnja, jer lavo oproć za zadovoljstvo, život na ovom svijetu je samo vanjivo naslađivanje ipak nas Islam posjeća, odnosno Kur'an nas posjeća. Pored toga što, što je dozvoljen metak i blagodat ovoga svijeta, ipak u odnosu na onaj svijet je Allahu ovo oprosti milost. Ovo je samo vladljivo naslađivanje. Vladljivo nastađivanje i ne može se ni porediti sa slastima i blagodatima onoga svijeta. Ovo je bio samo jedan uvod o našoj tijeli. Ja ću sada preći na srž teme, a to je suština islama, kakav je tu islam i zašto dolazi do pretjerivanja u islamu i koji su osnovni i glavni oblič pretjerivanja je. I moramo se e, složiti sa činjenicama sa istinom. Muslimani dok ne budu spremni na to, neće moći naprijed, neće moći naprijed. Moramo e, prepoznati svoje greške, <clears throat> moramo ih znati prevazići i moramo znači steći snage da priznamo grehu. Da ispravimo grehu. Ako želimo naprijed. Jer uvijek se moramo zapitati, to je osobina pametni i ljudi, ako nam nešto ne ide, ako ne možemo naprijed, trebamo se zapitati i vidjeti zašto ne. Zašto sad u mjestu, zašto smo ovaj, e, nazadni, zašto smo ovakvi ako dublje znači promislimo e, islamske propise, zaključit <clears throat> da je vjera islam vjera koja nas prelazi granice, granice ljudske prirode i ljudske moći. Nema ništa u islamu što mi ne možemo. Allah nam nešto naredio mi ne možemo. To je nelogično. Niti da se, da se toliko mučimo sa propisima islama da, da nas to satanje, da nas to je samedi. Toga nema. Nije islam takav. Svi islamski propisi su u okvirima znači, ljudske prirode, naše prirode. <clears throat> Oni koji smatraju da je islam neprirodan i nerealan i da ljudskoj duši nameće napore koje ona ne može podnijeti, svoje uvjerenje crpe iz nevolja sa kojima se susreću muslimani, kako na zapadu, tako i ovdje kod Kažu ne možete takav islam, ne možete vi to prakticirati jer to je preteško, to je nemoguće, to je iznad granica ljudske, ljudske mogućnosti, ljudske duše. Odakle je to shvatanje kod ljudi? Shvatanje znači dolazi iz više, iz više, sa više strana, prije svega zbog nevolja koje muslimani doživljavaju prakticirajući svoj vjeru na zapadu, u Francuskoj, Njemačkoj, u Bosni i na drugim mjestima, u islamskom svijetu. Zbog, čega muslimani doživljavaju te, te gobe i poteškoće? Ne zbog islama što je on, ovaj, što je on težak, što njegovi propisi nisu u okvirima ljudskih, ljudski mogućnosti, nego zbog toga što muslimani uglavnom ne žive u ambijentu u kojem bi trebali da žive, koji je predviđen za, za islam. Znači Allah je predvidio jedno islamsko društvo, da se u njemu prakticira islam, da se živi islam. Ako nemaš takvog društva, da ne možeš živjeti. Ne možeš se oskudno obući na sjevernom polu. Ili se ovaj, obući zimski na, ovaj, na južnom polu, djakovima, rukavice i kapu i tako da. Znači, taj ambijent koji Allah predvidio za vjeru islam, to mora biti jedno muslimansko društvo, koje će sa svim svojim znači, zakonima i snagama koje vladaju tom društvom se mamu da normalno živi, da normalno diše, ne da se guši sa islamom. E odakle, odakle, odakle dolazi znači, ta poteškoća koju muslimani ovaj, nalaze i prakticiraju vjeru. To je s jedne strane. S druge strane, e, imamo i pitanje nerazumijevanja islama od strane nekih grupa pojedinaca koji islam predstavljuši kao vjeru <clears throat> koja e, vjeru nasilja i prolijevanja krvi. Vjeru nasilja i prolijevanja krvi. To je jedan drugi razlog zašto oni mnogi smatraju da je islam težak, da se ne može prepočijeti. Zato što islam predstavljen kao, kao vjera nasilja, vjera koje treba ljudi ubijati, to je vjera koja preporučuje i naređuje svojim srednicama da ubijaju drugi. To nije tačno. To apsolutno nije tačno. Islam, zato uzvišen Allah kaže, a je sanak kila rahmetelil alemi, mi smo te kao milo svim svjetovima postali, ne određeno nama. I svako ima pravo na islam. Treba ga ljudima ponuditi. Treba ga ljudima lijepo ponuditi. Treba ljudima predočiti, prezentirati islam da ga razumiju, a ne da ga shvatite kao vjeru ovaj, nasilja u kojoj najveći najveći ovaj, najveći djelo ubici čovjeka. Znam se ako dođe neko, a ne govorimo o dušmanu islama. je islama, bez obzira kako da prezentiraš vjeru, on je ne voli on hoće da je uništi. Međutim, ljudima koji nisu dušmani islama, koji su možda potencionalni muslimani, koji bi sutra, ako im se predoći islam, ili prihvatni taj islam, on zato treba uh, biti oprezan, paziti kada je u pitanju prezentiranje islama. Islam, oni koji su prezentirali, koji su predstavili islam u svijetu, kao vjeru nasilja, prolivanja krvi, ubijanja svih onih mm. koji nisu, e, koji nisu muslimani, oni su svakako učinili veliku pogrešku i medveđu uslugu islama. Jer postavljati ključno pitanje, kada, je kada su u pitanju odnosi sa nemuslimanima, muslimanski odnosi, ali sa nemuslimanima, je li tu osnova mir ili rat? Je li osnova mir ili rat? Po historijskim činjenicama i život poslanika ili slavstva, i životu njegovih pravilnih halifa i drugih halifa za njih, vidjet ćemo da islam, da u odnosima između muslimana i nemuslimana nije osnova nije osnova rat, osnova je mir. Rat je vanredno stanje, odnosno borba je vanredno stanje. I sam džihad po sebi nije cilj, Sve su ovo činjenice koje se moraju znati da bi se ispravno shvatio islam, da se ne bi pravile greške koje se prave. Međutim, ova tema, kažem, pored toga što se ona je, ona je također i <clears throat> Ona je opština, moglo se o njoj govoriti sa više aspekata, međutim, ja se ograničite večera samo na nekoliko. Kur'an i sunet, mi znamo da su one osnovni izvori islamskog učenja. Kur'an i sunet su osnovni izvori islamskog učenja i oni jasno naglašavaju da islam sa svojim propisima došao da čovječanstvo olakša put ka sreći i blagostavljena na oba a ne da ima teža. Da nam olakša put da sreći blagostanje na ovom i na onom svijetu. To je osnovno. Zato uzvišen Allah kaže uradi dobro djelo, bio muškarac ili žena, a vjernike, mi ćemo dati da proživi lijep život, a ja sam falji na ovom svijetu. Lijep život. Život duševnog zadovoljstva i općenito lijep život. A na onom svijetu gradit ćemo ih veću nagradu nego što se zaslužuje. Znači, po ovome ajetu vidimo da je Islam došao da nam obezbedi sreću i blagostanje na Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. U drugom ajetu kaže, Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoća ima. Također, uzvišen Allah Želešanu kaže, Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim, i da vam blagodat svoju potpuni da biste bili zahvalni. Ovi ajeti i mnogi drugi koji nećemo navoditi učuju na to da Allah objavio vjeru islam i šarijet islamski da a ne da ima te. Kaže kada je poslanik Ali Sratu Selam poslao Muada i Ebu Musa u Jemen kao islamski misionare kazao im je olakšavajte a ne otežavajte, obmeseljujte, a ne rasjerujte, ne rasjerujte od To je bila osnova njihovog poziva. Jedna od osnovnih oporuka i ali To je poruka, to je osnova. Kaže, u drugom nisu poslanika ali u, isti, u istinu je ova vjera lahka. I stane laka. Kaže, niko se neće nadmetati sa ovom vjerom, a da ga ona neće savladati. Hadis izbježi Buharija i Nesari. Znači, uistinu je ova vjera lahka i niko se neće nadmetati s ovom vjerom, a da ga ona neće savladati. Kako potumašiti ovaj hadis? Svako onaj ko bude zbog nerazumijevanja vjeri, zbog svoga neznanja i nerazumijevanja vjeri, nametao sebi određene stvari koje mu sama vjera ne nameće i zbog toga se ne razumije, jel? E, on, njega će vjera savladati, jer se on uhvati u koštac, odnosno hrvali sve, njega će vjera slomiti i savladati. I takvih primjera imamo dosta i u našem okruženju, u našoj sredini. Činjenica je, kada je u pitanju pretirivanju vjeru u islamu, da je ono prisutno još od ranih stoljeća, od prvih stoljeća islama. Vi možda znate, ali eto ja ću vas podsjetiti. Znači, pretjerivanje vjere, ono je prisutno, znači, od prvih stoljeća Islama sa pojavom Harija i sa pojavom Šija. Oni su prvi utemeljili pretjerivanje, odnosno vjerski ekstremizam, kako ga nazivaju tim krugovima, jel? Ovaj, oni su prvi koji su to utemeljili. I to je problem, znači, šta je, koliko je stara naša, naša vjera, islam. Iako su njegovi uzroci motivi različiti. U prvo vrijeme bili su samo, bili su samo određeni oblici, znači, bili su samo određeni oblici tog pretjerivanja, od kojih najpoznatiji tekfi. Proglašavanje ljudi nevjernicima zbog počinjenog grijeha. Mi znamo da je e, islamsko vjerovanje da čovjek počinjenog velikog grija i ne muslima, on je veliki grijeh. Međutim, to zastranjivanje, kajsko zastranjivanje koje je nastalo u prvom, prvim stoljećima Islama, znači uvele su Haridje, Mi znamo da su harije e, da je to sekta koja je danas poznata. I ona kopimo različite forme. U, u nekim vremena se, se nazivaju ovako ili onako, ili se ne nazivaju nikako, ali se mogu prepoznati po, istom, po istim ubiđenjima, istoj ideologiji, istim jeli, e, razumijevanjima islama. Znači to oni su bili poznati po svojoj vanjskoj pobornosti, izuzetno su bili poborni. Da je poslanik Ali tu sam ukazivao, jeli, ovaj, da će se oni pojaviti, da ćemo mi, da će muslimani tog vremena prezirati svoj namaz i svoj post, gledajući na njihov, kakav je njihov jeli, namaz, kakav je njihov post. Pa kaže, on će izlaziti iz vjere kao što strela, kao što strela izleti iz luka. Znači to prvo vrijeme bilo je samo bilo je pretjerivanje uvjeri, ali ono se shodno na novu formu tekfira, proglašavanja muslimana nevjernicima ili osuđivanja za nevjerstvo zbog počinjenog grijeha. Vidjet ćemo kasnije da je da su je bile glavni uzrok nastanka novih formi pretjerivanja u vjeri i vjerskom Znači kako ljudski život postao dinamičniji, kako se, dru, kako se društva razvijela, kako se postala kompleksnija, e, ti oblik se povećava. I danas imamo mnoge oblike pretjerivanja u vjeri. Imamo i sigurno na desetine, ali ja ću ograničiti samo na neke od njih, na one koji su e, a, u muslimanskim društvima i u svijetu i koji donose najviše štete općenito muslimanima, kako pojedinačno, tako i znači, na širem planu muslimanskom umetu. Prvi oblik pretjerivanja u vjeri jeste dozvoljavanje nasilja i terora u ime vjeri, dozvoljavanje nasilja i terora u ime vjeri, ondje gdje, gdje mu islam ne daje mjesto, gdje ga islam znači apsolutno gira isključivo. Znači svako ko imalo poznaje suštinu islamskog učenja, zapitat će se kako se vjera koja je milost čovečanstvu, odmah je sanak ila rahmetel ilalim, kako se ona uopće može dovesti u vezu sa, sa terorom i nasiljem, rušenjem, ubijanjem? Imamo i tekako povoda da govorimo o ovoj temi. Jer mnogi muslimani u protekli šest, sedam ili više godina su bili u dilemi, u istinu, ono što se dešava u svijetu, 11. septembra i prije, a naročito nakon 11. septembra ubijanja, bombe, ovo što se danas dešava po Iraku, gdje eksplodira bomba i ubije desetine civila, ubije, ovaj, ubije neke vojnike, tam policija, ubije više civila, djece strada i tako dalje. Ovaj, kako se to može uopće protumažiti? Može se to uopće dovesti u vezu sa islamom. Svako se od nas pita tako. Svako od nas traži odgovor. Neko čuje različite odgovore. Mi smo čuli različite odgovore na, na to. Neko će to odobravati. pa Čuli smo i odgovore koji odobravaju to. Kaže, jes, to je, to je borba za ispan. To je vraćanje milo za drago. Međutim, ako dublje razmislim, ako dublje promislim o suštini islamskog učenja, o tome još čemu smo malo prije govorili, da je islam došlo da uzima malo ovaj, da im otvori put podostane na ovome svijetu i na onome svijetu, da doći mu nedost, vjerujem doći mu nedumicu i kazati kako ovaj, može da islam dozvoljava takva sredstva, nećemo govoriti o nego takva sredstva da za cilja. Da ono što proširim islam na, svi, ovaj, na svijetu, idem gdje vjetu, idem sluši zgradu. Zato su toj zgradi, od hiljada stanovnika živi jedan nevjednik koji treba ubiti. Ubiću njega još još stotinu ne nedužnih ljudi. To logika, to ne može se logički pojmiti to islam ne može nikako da odobra. Nema to kolateralna šteta, kao što kažu. Kao što su druge odobravi, nećemo govoriti o drugom, o s druge strane. To ćemo drugom temu, drugom priliku. Mi govorimo o naciju koji čini muslimani u koji u ime Kako se to može pojmiti? Eto, radim se vi, to sam sebi odgovorite. Znači, mi smo se u posljednjih nekoliko, znači, decenija možemo kazati, da se, da se ta, to nasilje, da u ime samo da se raširi, izuzetno su znači, se raširili, naravno nakon 11. septembra 2001. godine, znači nema dana, samo ako pratite vijesti, da u sredstvima informiranja nećemo za novi Bobaški sam ubilački napad, gdje su ubili, i bitno sad ko je ona i šta je ona htjela. Recimo, Benazir ubiše tu političar koja dolazi iz muslimanskog naroda, Pored toga se tu je stradilo stotinje ljudi, stotinje kranje i tako dalje. Može se to opraviti islamom. Ja vam kažem odgovorno, svojim ime govorim da se to ne može opraviti islamom. To se ne može opraviti islamom i u ime islama. A sad, da li to radi muslimani, ako radi, zbog čega, o tome ćemo kasnije govoriti o uzrocima, zašto ljudi sebi ovaj, odobravaju ove stvari, šta su glavni uzroci toga da ove, kada čujemo ove informacije, to znači od njih se krv ledi u žilama. Ovaj, kaže, bombaš sa ubica se razmio i ubio e, deset proladnika civila među njima djeca, mi to vidimo svojim očima, e, da bi ubio neka, neki pet ili šest policajaca koji su isto muslimani, ali sve to radi za vladu. Ako se vratimo u historiju Islama, naćemo da je taj fenomen nasilja i terora, da je u ime, u da u ime vjeri, star koliko je stara je sama historija. Malo ćemo se na to vratiti, na historiju. Da vidimo da li u historiji slava ima sličnih primjera na osnovu koji bi se mi mogli podati i kazati Islam to dozvoljava. Jer ja prevodu dokaza da Islam dozvoljava masovno ubijanje radi znači, ovaj, kao sredstvo da bi se postigao neki čin. Ako se vratimo u historiju vidjet ćemo znači, da su poznata tri termina u engleskom jeziku koji se koriste, znači, a odnose se na različite vidove terora u ime vjeru. To su termini zeloti asasini i termini tku, zovu se razvojni su ubojice. Inače, zeloti su jevrijska grupa. To je prvi, prva grupa koja je činila teror u ime vjeri, u ime svoje vjeri. Prvi su zvali se Zeloti, jevrijska grupa, <clears throat> koja se pola protiv rimske uprave u Palestini u periodu između šeste godine uh, nove ere i 135. godine nove ere. Kaže, oni su vjerovali da su pozvani od Boga da vodi rat protiv sila mraka rimske carine. Kaže, su vršali atentate, uh, bo, eh, su, znači, nožom, a među su im bili rimski službenici, jevreji koji su rađivali s njima, s i tako da. Znači vidimo da se u ubijanje nasiljume vere pojavilo već Druga grupa su asasini, hašini, dakle, oni koji jedu hašiš. Oni su šijska grupa. Šijska grupa Ismailija, Ograna i kaže, koji su bili aktivni u Iranu i Siriji između 1099. godine i 1056. godine. Kaže, pozivali su povlačenju u izolaciju, u izolovana mjesta gdje su po ismailijskom učenju iščekivali Mehdiju. spasiti spasitelja, kao što ga iščekuju danas muslimani. Kad na putu širenja svoga učenja koristio nasilje i terorističke metode protiv sunija, evropskih krstaša i mongola, jedan od znači centralnih koncepata nezavijskog učenja je fida, odnosno žrtvovanje vlastitog života za neku drugu. I treća skupina, za koju se u historiji veže e, vjerski, vjersko nasilje su tupsi ili oni koji znači na našem mjestu e, znači prevaranti ubojice, kaže oni su bili članovi tajne organizacije obožavatelja Božice Kali hinduskog simbola terora i razavljanja. Ovo je ukratko, ovo su tri skupine u historiji koje su koristile nasilje u ime vjerenja. Nijedna od njih naravno nije bila na pravom putu, bili su duboko u zavodu. I vidimo da u historiji općenito vjeri ne bi, ovaj, nije postojalo nešto što se zove nasilje u ime slama. Nasilje u ime slama. Islam je sam posebno e, vjera milosti, vjera prosperiteta i opet se vraćamo na ono prvo sam govorio. Znači vidimo da u historiji nije bilo ovaj, nasilja kada u pitanju istorije slava, nije bilo nasilja u ime Tek krajem 70. godina pojavljuju se grupe koje su ime ono odnosno ime vjerskih ciljeva, ime islama, koristili metode nasilja i terora i naravno ove grupe se vezivale uglavnom za, za islam. Većina tih grupa se vezivala za islam. Što tiče muslimana, broj, broj grupa i pojedinaca, organizacija, koji i ime Islama sprovodi djela nasilja i terora u posljednje da se više povećava naravno nakon 11. srpnja. To je jedno, jedno goruće pitanje, jedan vrući krompir koji je ovaj, na koje mnogi e, ne mogu ili ne znaju da daju odgovor. I najveći autoriteti današnjice, e, kad u pitanju ovaj problem vrlo često ne daju otvorene odgovore. Šta su uzroci faktori e, religijskog, odnosno vjerskog terorizma i nasilja? Brojni su faktori koji su direktno ili indirektno utjecali na pojavu nasilja i terora koji se poziva na vjeru. S obzirom znači, da je tema sama posebno još i ovdje nalazi samo neke faktore. Prvo, neuspjeh vladajući elita u islamskom svijetu da izgrade države e, kojima će vladati pravo, koje će biti znači, e, države e, pravni, To nisu znači, uspjeli islamskom svijetu, to nisu htjeli da to napravi. Drugo, jačanje tekrijskih ideja među znači, islamskom omladinom i širenje naravno tih ideja u svim krajima islamskog svijeta. I treći uzrok je američko savjetnička invazija na Afganistan, Irak i druge muslimanske zemlje. To su znači direktni uzroci nastanka nasilja koje se čini u ime islama. E, drugi vid, odnosno drugi oblik pretjerivanja uvjeri koji se ne veže znači za nasilje, veže se sasvim nešto drugo, to je idealističko gledanje na društvo idealističko gledanje na društvo. Znači jedna od prepoznatljivih osobina grupa i pojedinaca koji zastranjuju, pretjeruju uvjeri idealistički pogled na društvo. Takvi vjeruju da jedno muslimansko društvo mora biti društvo meleka koji ne čine ni velike ni male grijene i u kojem vlada samo dobro, ljubav, jedna sveopća pokornost Allahu i predanost sve, bez ikakvih propusta i sva. Nažalost, mnogi nas često se nađe jer ovo idealističko gledanje na društvo, mi bi svi željeli da imamo jedno takvo društvo koje vlada dobro, moral, čestito, svi ljudi dobili muslimani, međutim to je, to je, ne, to je jedna utopija. To je jedna utopija naročito i poznim vremenima. I do čega dovodi ovaj, ovako idealističko gledanje? Vidjet ćemo da dovodi do očaja, bednađa i do posjedanja za određenim metodama koje, znači, da bi se ubrzala stvar da bi se ovaj, donio hajr islam, ovaj, ljudi posjeđu za nekim metodama da bi preko noć promijenili svijet. Ako se ipak u društvu i prijestupi, onda tako društvo nije islamsko, nego džahlijesko ili bezbožničko i tako da Nema sumnje da ovakav pogled na društvo, pretjerivanje, pregonjenje i nerazumijevanje samog islama i stvarnosti koji živimo. Takvi zaboravni da ljudi nisu bezgriješna lava stvorenja i da je zaborav, nemar i griješenje dio njihove prirode. Znači ne možemo očekivati od ljudi da budu meni. Griješenje, zaborav, nemar, posustajanje, to je dio naše prirode, to je normalno. <clears throat> Kaže poslanik Ali to sam je rekao, svi ljudi griješe, a najbolji griješnici su oni koji se često kaju. U drugom hadisu se također rekao, kada ljudi ne bi griješili, Allah bi stvorio druge ljude koji bi griješili, kajali se. Kaže, a ja bi im opraštao, to Allah bi im opraštao. Ne smije se zaboraviti da su griješi i griješenje bili prisutni čak i među najboljim sredbeni islam, ovaj, islama, to je među, među ashabima poslanika Muhammed Ali Islam. A oni su bili najbolja generacija svih vremena. Kaže poslanik Ali Islam, najbolji od vas su oni moja generacija, zatim oni što slijede, po pa oni što slijede. Znači oni su bili najbolje generacije. Stoga ću navesti jedan ili nekoliko primjera hadisa koji nas potvrđuju da su se među dešavali i veliki grijezi, kao što su ubijstva, su bijeli kao što je blud, krađe, kao što je pijen alkohola i drugi. Ovo ne govorimo da sad kažemo da, da neko ne pogrešno svaku, da je to normalno, to su bili grijesi i onda i danas su grijesi. Ali kažem da se dešava, bilo je slučajeva da se dešava, i laž, i krađa, i svakta. Kaže, kada je poslanik, je jedan od tih primjera, sljedeći, kada je poslanik, kada je islatio sam, obavijestio sahabe o Israu i Mirađu, mnogi su se odmetnuli od Islama i kazali, ovo je, tako nam Allaha jasno, tako nam Allaha Kaže, kameli od Mekije do Šama je potrebno mjesec, odlasku mjesec u povratku. A Mohamed tvrdi e, da je tu razrednu prešao jednoj noći. Tada se, kaže, mnogi odmetnuli od Islama. Ovo je znači iz e, dijela Pokretu E, Kaže Abu Hurera da je, da je jedan čovjek od muslimana došao Allahu poslaniku ali se da se nam i rekao Allahu poslaniće ja sam učinio blud otvorenom priznao učinio sam blud Poslanik se okrenuo od njega, kaže ovaj čovjek se okrenu prema njegovu licu i ponovo mu reče Allahu poslaniće, ja sam učinio zinaluk ili blud. A poslanik se opet okrenu. Čovjek to isto ponovi četiri puta. Pa kada je četvrti puta priznao protiv sebe, posvjedočio, poslanik ga je pozvao i pitao je li pri tebi ludilo, odnosno jesi li normalan, a on je odgovorio jesam normalan sa lavo Kaže, jesi li oženjen? Upita ga poslanik. Da, odgovor, Poslanik zatim reče, vodite ga i kamen, odnosno izvršite širijesku kaznu. Znamo da je ovaj, za oženjenog kazna kamenovanje, znači do smrti, ako počne. Ovo je drugi primjer. Također se prenosi svede Ebu Urira da je rekao, poslaniku je doveden jedan čovjek koji se opijao, a poslanik reče, kaznite ga. Kaže Ebu Urire, neki od nas su ga udarali rukama, neki obučo, a neki odječo. Kada je ovaj čovjek otišao, neki ljudi rekoše, Allah ga ponizio. A poslanik reče, ne govorite tako, ne pomažite šeitana protiv njega. Čuo je primjer da su neki bili, da su pili, da su neći da piju. Također da je Hurire da vam se prenosi da al, da je Allah poslanik sallallahu alaihi jedne prilike prošao pored gomile hrane. Da je zavukao svoju ruku u radu. To je bila pšenica. I našao da je, da je ona vlazna. Šta je ovo gladno će u upiti? Kaže on odgovor, malo je potisla. Allahu poslaniče. Kaže, a zašto to nisi stavio navod da ljudi vidi? To si to stavio dole, tako. Upita, upita ga poslanik i dodade, kaže, ko vara nije od nas. Ovo je priča koji se često navodi Enkašena, Felisa, semina, ko vara nije od nas. je na našem put, Taj čovjek je stavio mokru, mokru dole, da se ne vidi varovi, to što kod nas ne čije. je naprijed, Eh, dobar paradajz iz paprike, ili voće, povrće, ono se ne valja, sam je dobro. I vagaju vi. Znači sve su primjer koji su bili ovaj, prisutni u društvu i vremenu poslanika ali sada govori da je tijesto zamisliti očekivati jedno idealističko, jedno idealno To je idealno društvo i nema griješenja. Ja ne govorim i ne želim time opravdati u naše stanje, znači današnjeg našeg društva. A ovo je jedan, jedan od vidova pretjerivanja u Jedan od razloga zašto ljudi ova, dođu u situaciju nađe i ne, ne vidi ova, svijetu budućnost za islam. A uvijek treba biti optimista i uvijek gledati svijetu budućnost. Treba obići ona mjesta gdje su ljudi pokorni džamije, mjesta gdje su ljudi okupljaju, pa da nam to ne ovaj, optimizma i nalazi da uistinu svijeta budućnost pripada, pripada islamu i muslimanima. I treći vid, s njim ću završiti, ovaj, eh, jeste pretjerana strogost prema sebi i prema drugim. To je jedan vid eh, pretjerivanja u vjeri koji je eh, često prisutan kod muslimana, pretjerana strogost i prema sebi i prema drugim da, naravno, među e, današnjim muslimanima možemo naći primjere pretjerane strogosti kako prema sebi, tako i prema drugima. Odakle dolazi ta strogost, vidjet ćemo kasnije. Uglavnom dolazi zbog nerazumijevanja islama, zbog e, sprstavanja svih propisa, odnosno urane svih propisa u jednu braku, jer nije sve na istom stupnju obaveznosti. Vi znate da ima nešto u islamu što je, što je e, farz, odnosno što je vađi, da ima nešto što je medu, nešto što je mustehab pohvalno, ima nešto što je haram, čisti haram, ima nešto što je sumnjivo, ima nešto što je pokuđeno, tako dalje, ima nešto što je dozvoljno, što je muba. Ako sve te stvari buramo jednu vreću, onda smo napravili tuđi ključ. I onda nas se što dešava. Da sebi nametnemo stvari koje nam Islam ne nameći, nisu obavezno mi se, mi se time. Ili da natovarimo na sebe jedan veliki teret, a ne možemo ga ponijeti. A u tom teretu ima onoga što možemo ostati, što možemo odbaciti, odnosno staviti po strani. I onda umjesto da sebe lakšamo, mi guramo, guramo i ne dođemo do cilja, i taj nas teret slomi, slomi nas, ne uspije. Posebno ovim eh, vremenima kojima mi živimo. Ove stvari se moraju poznavati. Jer onda ćemo napraviti svrhu i u svome razumijevanju slama i u razumijevanju slama kod naše porodice i naših ljudi, naših ova, prijatelja koji nas služuju i tako dalje. Naravno doći tu do različitih posljedica. Zbog toga ja se vraćam opet na, na, ovaj, na suštinu Islama, a to je da čovjek robuje Allahu, da mu ne čini širk, da se koni onoga što je islam strogo, strogo ovaj, zabranjuje, to je suština islamskog učenja, suština islama. A čovjek robuje Allahom na čini širk, da izvršava Allahove stroge naredbe i da ovaj, se kloni njegovi strogi za. To je u jednoj rečenci islam. Kao što je Sanik Ali Isla to sam pojašnjavao sahabima, ili pojedincima koji su dolazili iz i govorili, Lavo poslaniće, kaži mi šta je to islam, jer nema vremena više dolazite. Ja sad došao da mi kaže kako ću do ženeta. Kaže, vjeru Allaha, klanja nama, posti, daj zekat, dobar hađ. Kaže, samo to, samo to. Kaže, ja neću više ništa ni dodat, ni A kaže, poslanik Ali Islata sam ako bude iskreno mi prekazalo, bit će stanovnika džena. Čisam je tako jednostavno i lahko i za razumjeti i za prakticirati. I kaže, kad u pitanju ova pretjerana strogost prema sebi i drugima, ona je prisutna u našem životu, htjeli mi to priznati ili ne. Pretjerana strogost u vjeri je posebno negativna i pogubna kada se radi o ljudima koji su naravno prigrbili islam i muslimanima koji žive u neislamskim društvima. Kao što je naše društvo, naše društvo ne islamsko. Te recimo muslimanima koji žive kao muslimanske manjine, mi smo muslimanska manjina na ovom prostoru prostor Balkana i prostor Evrope. Iako e, zbog nerazumijevanja islama, ako sebi, ako sebi opteretimo nekim manje bitnim stvarima u vjeri, ili sitnicama koje nam mogu ovaj, opteretiti našu vjeru, koje nas mogu usporiti, koje nas mogu satrti, sigurno ćemo sebi otežati i sebi i drugima. Kada su pitanje spomenuti spomenute kategorije ljudi, neophodno je uzeti u prioritete te, te postupnost u da čovjek sam, kad on ulazi u vjeru, ulazi postup, se uzme ono su pa da se poslije nadograđuje, da se ne preopereti, pa da mu ne postane vjera teret, pa je ostavi nakon mjesec dana i godina. To nije svi, to je propa. Tako je poslanik kad je slatio se nam postupne slave, postupno, postupni nared. Spomenuti pojedinci, grupe, znači, vrlo često u običnom svijetu, obavezu stavljaju ono čime Allah nije obavezao i odabiru recimo najstrožija mišljenja. Da uzet najstrožije mišljenje. To kaže, nije uvijek najstrožije mišljenje najstrožije. Nije to pravo, uzet ću najstrožije pa će biti, pa će biti na Kaže, i najstrožija mišljenja, iako postoje razlog da se ljudima lakša. Islam recimo nalaže da se u momentima poteškoće i tegova prihvate i uzmu olakšice koje nudi šerijet, jer osnovni sin je ljudima olakšati vjeru životu. Olakšati vjeru životu. Recimo, za vrijeme posta. Postoje olakšice. Onaj ko ne može da posti, neće posti zbog bolesti određenih razloga. Kad smo na putu postoje olakšice i za namaz, i za post, i za mnoge druge propise. I svi ovi primjeri ukazuju da je Islam došao da nam olakša vjeru, da na tom putu vjere dođemo što lakše do cilja do za zadovoljstva i da na, na onaj svijet odemo, a da Allah bude zadovoljan sa Prema tome nije ispravno da se u svakom slučaju uzimaju najstrožija mišljenja, jer tako, tako će se ljudima otežati njihova vjera, a samim tim i ovo dunjavno živimo. Mi nećemo govoriti o detaljima primjer, gdje se recimo čovjek, ovo su kompletna teška vremena. Ko hoće, da se povuče da živi sam u svojoj kući, ovaj, da se ne miješa ni s kim njemu Međutim, ko će da živi u društvu, da se integrira, da živi, da, a bude dio ovog društva, njemu je teško. I zato mnogi posle dolaze u različite situacije, šta ću, došao sam u situaciju, kako ću postupiti. Došao sam u ovu situaciju, kako ću postupiti. Ja ću uvijek budu uzima najstrožnija mišljenja, ljudima, ljudima ću se otežati. Treba gledati, ako postoji se po tom pitanju, da se ljudima lakša, skaže, po tom pitanju, sam da je pa da ta olakšica da uradiš to i to. A ne da uzmi, uzmite to, uzmi najstrožije mišljenje, ne može. Pita čovjek, došao sam recimo, bukvalno navodnik, do zida, nema više nikud, zid debel, udaču, neka mora prvi. Ne mogu debel zid, ništa glavu. Bukvalno dođemo u takvu situaciju da ljudima a, kažemo, to ne možeš, ali mu ne dajemo alternativu. Ne dajemo mu zamjenu, izlaz. Ako kažeš čovjeku, ne možeš izići na vrata, jer su zaključana, moraš mu naći alternativu. Moraš mu naći izlaz, kada u tom slučaju ću rati A ne, ne možeš izići gotovo. Ne možeš to uraditi, gotovo, ne mogu. Došao sam u čovjek soka, nema više izlaza, ne možeš i To sad toga mišljenja koja ljudima težavaju. I naćemo da zbog takvih petri i odgovora da su mnogi ljudi došli, znači, što svakak i napustili vjeru. Pustili vjeru. Znači, nisu vidjeli alternativu, nisu vidjeli uopće ovaj, budućnosti u takvom, u takvoj vjeru. U pretjeranu strogu u vjeri svakako ulazi to da svijet uzimamo na file i kao da su fazovi, okuđene stvari kao da su harame. Zaboravlja se, znači šta su to temelj vjeri. Pa ću najviše opet ovaj hadis Beduina koji je pitao obavezama koje Islam nalaže, poslanik mu je rekao pet vakata namaza. E, dalje, kaže, žeka i post mjeseca Ramazana. Kaže, Beduin ga je upitao, jesam li drugo obaveza. Ne osim ako želiš a, e, dobrovoljno. Kada je ovaj čovjek otišao i rekao je, tako mi Allaha na ovo neću ništa dodati ne oduzeti. A poslanik Ali Tosko nam je na to rekao, spašen ako je iskren bil. Spašen ako je iskren. Znači ovo su, draga braćo, samo neki primjer e, pretjerivanja u vjeri i u ime vjere koje se može naći u današnjim društva, pa i ovdje kod nas, u spomenuti, tri, jer rekli smo da je to e, činjenje nasilja i terora, terora u ime vjeri, pretjerana strogost prema samom sebi, jeli, idealističko gledanje na drugo. Imamo i druge primjere, kao što je e, primjer tekfira, koji je posebno u zadnjih nekoliko godina aktualan na našim prostorima, gdje se muslimani neselektivno proglašavaju nevjernicima zbog određenih postupaka. Ne uzmeju ih jer su se ispunili svi uvjeti da se, da se za nekoga kaže da nevjernik, i to su pojave, vjerujte, samo malo dublje razmislite o njima, koje i te kako mogu nanijeti onaj štetu islamu osmanu u novim prostorima. Smutnju koju nema kraja. Mogu napraviti smutnju koju nema kraja. Da, mu, da se muslimani međusobno ovaj, optužuju, proglašavaju nevjernicima. I do će mjere da se počnu bijeti. E to je vrhunac smutnje. To je vrhunac smutnje kad se muslimani između sebe počnu bijeti. Nakon toga još nema sunneta. I opet sad na kraju ću ovaj, se osvrnuti na uzroke. Šta su uzroci pretjerivanja i zasrednjivanja? Prvi uzrok je neznanje, džehl. Džehl koji ima različite svoje plode. Nažalost, danas mnogi pojedinci, običan musliman, sad su sa stotinu predavanja pročita uh, desetine knjiga i pomisli da je, da je učen i da zna. I počne razumijevati vjeru na svoj način, pomažiti vjeru na svoj način i naravno sprovoditi takvu vjeru ovaj, u svom okruženju i napravi ljudsku riječ. Mi znamo da je vjera, da je, da je nauka o vjeri, da je ona uh, široka. To nije naučiti par radisa, da je, to, da to nauka kao i sve druge nauke, kao što je medicina. Medicina je široka nauka. I niko, niko od običnog svijeta, od muslimana, neće sebi dozvoliti da pročita jednu brošuru ili knjigu iz medicine da postane specijalista doktor ili ruke stomatologije i tako Pa da daje ljudima krepe u medicini. Čovjek mu dođe kaže, boli me to ili ima te probleme, mu zadne ovaj, neku fetku i čovjek umri. Umre mu tijek, a opasnije je davanje fetki u islamu. Naravno, ovaj, kada su pitan ovaj, osjetljiva pitanja. je tada duhovno može ubiti. duhovno ga ubiti. Znači, prvo je džeh neznanje i to je manji, manje opasna razlog. Čovjek ne zna, i ako shvati da ne zna, dobro je. On će kazati, ja ne znam, neću puštati. Drugi razlog je nerazumijevanje Čovjek zna ima, znači, e, elemente znanja. Ima dobro znanje, međutim, pogrešno razumijeva vjeru. E, to je slučaj sa onim pojedincima i grupama koje su se okrenule tekfiru i proglašavanju muslimana, znači za nevjernike i tako dalje, zbog grijeha, pa čovjek zbog sitnica, ne e, zbog velikog grija, zbog sitnice, manja od velikog grija proglasi ne vidim. To znači nije nedostatak dokaza. Ima dokaz, pročito mnoštvo knjiga, na mnoštvo hadisa, a te hadise nije pokušao kako treba. Nije razumio kako treba. Otišao u, u drugu e, kako dolazi do toga da čovjek ima dosta znanja, ima solidno znanja, e, zna dosta hadisa, zna dosta Kur'ana, a po to pitanje za jer po mnogim pitanjima vjere, osnovnim pitanjima vjere Lutu. Jer on je jedno od osnovnih pitanja vjere koje je musliman, ko nije. To nije osnovno pitanje islama. Koje je musliman, ko nije. Na tome se, zato se sve vjeruje. I na tome se sve temi. Glavni razlog je uh, sljeđenje strasti. Ili, to je prvi razlog, a drugi razlog je E, neutemeljeno znanje, sticanje znanja samostalno, učiti. Morate, ako učite određeni zanat, morate pred majstom, tako, ne morate doći po knjigama, e, učiti, postati, ovaj, postati e, doktor, specijalista po knjigama, ne možete. Morate učiti kod, kod doktora, kod profesora, ići na specializaciju, na praktičnu nastavu, na praksu i tako dalje. Tako isto islamu, Ako sami učite islam, ako nisu učili pred ovaj, doktorima, profesorima koji imaju diplomu i čije znanje i razumijevanje islama je potvrđeno, komisijski, dobili su i džazo, i džaza je ta dozvola, to je, to smo muslimani uvek. I u prvim stoljećima nisu mogli svi govoriti na nisu o fiku, dok nije dobili džaz, i džaze znam, to je današnja diploma. Međutim, kažem, kad je pitan islam, svako sebi da diplomu i žadu priča objeri i zato se desi da ljudi samoučki uče, samoučki stiču znanje, pogrešno shvataju ovaj, islam i tako ga tumače i širi razumijevanje islama među drugim ljudima i tako. To je znači jedan razlog je neutemeljeno znanje i nesticanje znanja pred učenim ljudima, a drugi, su, drugi je sređenje strasti i hirom. Ljudi vrlo često i znaju šta vjeru, ali zbog svoje, zbog e, bolesti svoje duše, zbog sređenja strasti i on ne može da, da ovaj, prizna istinu, on ne može da se odbije svoga mišljenja, ne svome mišljenju pristrasan, e, uporan i tako da. I čini medviđu uslugu islamu. Ovo su znači osnovni oblici pretjerivanja u vjeri koje možemo naći u našem društvu danas, i ovo su osnovni razlozi tog pretjerivanja, kažem, ponovišu, prije svega to je džehl, odnosno neznanje i nerazumijevanje vjeri, a nerazumijevanje vjeri se dešava zbog sljeđenja strati i irova i zbog neutemeljenog skisanja znanja pred učenim ljudima. Znači, znanje koje nije sistematsko. Ja molim uzvišenju Allah subhanu wa ta'ala da nam ove smutke koje smo proveli ovdje upiše stranice naših dobrih djela i da nam omogući da ispravno stičemo znanje o vjeri i da ispravno razumijemo vjeru, jer to je uh, sigurno glavni razlog sreće i na ovome i na ovome svijetu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله عليه وسلم što ste lijepo slušali.